baraye bakuwe muri ayo mabanga mu byo bagirizwa harimo gutunganya n'abakazi no kunyuruza amatungo y'amakomine hagati aho inama y'abajenama ba komine kiremba yari itegekanijwe ngo basubirize umukuru w'iyo nama ntiyabaye kuri uyu wa gatanu kubera igitigiri gisabwa kitakwiye mu kirundo abayangayanga barashikiriza amakenga bafise ko bazokora bahomba niyo hasubira kubagwa ibitungwa mu ndwiza basaba kubiciro ibiciro byoduga kuko ngo indwi bizomara mu kato izo batwara uburyo bwinshi mugenzi wacu Jean Marie Vianney ndakumana nawe aradushikana mu ntara ya Cibitoke aha tuganirira ku ngorane abana bafise abavyeyi bagendana indwara zo mu mutwe bagira kaze mwido nido ryano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro dasubiye kubaramutsa nawe impejeje kubibabwira niyo ngabo Pierre na Sebigo Pascal abastaneri b'amakomine ya Mutambo mu ntara ya Bujumbura na Kiremba mu ntara ya Ngozi barahagaritswe muri ayo mabanga n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kuva ku munsi w'ejo itegeko nshikiranganje rivuga ko Mustaneri wa Mutambo yagirizwa gukoresha nabo ubutunzi bwa komine bufatiye ku kunyuruza amafaranga yaragenewe gufasha amakoperative yo ku mitumba w'ikiremba cangozi nawe akaba yagirizwa gukora amakosa yitwaje ikibanza arimwo kuba atisunze amategeko no mu gutanga amasoko mu kugurisha bimwe mu butunzi bwa komine Inama y'abajyanama ba komine Kiremba rero mu ntara ya Ngozi yarigamije gusubiriza umukuru w'inama ya komine aherutse gutanga imihoho ntiyabaye imvo n'ibitigiri by'abajyanama 35 bisabwa n'amategeko igitigiri kitavuye gikwira kuko hitavye 24 gusa mu basivye hakaba harimwo Sebigo Pascal wahejeje guhagarikwa mu mabanga yo kurongora iyo komine hitavye biri na bane nka bose bava mu mugambwe uri ku butegetsi cndd kiretse umwe gusa muri senere avuga ko atamenyeshejwe n'abo basangiye umugambwe ivyo gusiba bikaboneka ko turetse abajeyi n'ama cumi n'icenda bo muri senere batitabye harimo na Agathon Rwasa awurongoye hari n'abandi icyenda bava muri CNDD-FDD muri abo harimo Mustanteri Sebigo Pascal yakuwe muri ayo mabanga abanyagihugu bo muri komine Kiremba bari bariciyemwo imice ibiri guhera hejuru gushika mu mitumba bamwe bifuza ko Mustanteri akugwa n'abandi bari nyuma y'uwo yararongoye iyo nama ya komine Kiremba aherutse gutanga imihoho Kiremba mu ntara ya Ngozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro kijyamwo ibihugu biri ko biratera intambwe mu bijyanye no kubahiriza agateka kazina muntu koronere masumbuko epitasi uyu mugwi ujyanye no kugwanya mabi afatiye ku rudandazwa rw'abantu nkabona ko mu ntumbero yo kugwanya urwo rudandazwa akwiye kubandanya hashyirwa ingufu mu bikorwa byo guteza imbere ingena abantu babayeho akaba yabishikirije kuri uyu wa kane mu ruganda ruja atari uguca ku yandi ma oruganizasiyo eh, nko ku bijyanye n'ibijyanye n'imfashanyo eh, gufasha abantu ariko ubuhoho bikaba ari intambwe ishobora gutuma uko gukorana n'icyo gihugu eh, bishobora kuba ari diregite n'ibihe mubona leta yoshyira imbere yoshyiramo ingufu kugira ibandanye igwanya urwo rudandazwa kugira urwanya amabi ubanza kuyamenya ni byiza rero ko by'ukuri ku rugero rw'abarundi bamenya mbega ayo mabi eh, afatiye ku rudandazwa rw'abantu n'ayahe ibyo rero bica bica mu nyigisho zitandukanye kwigisha bene gihugu ayo mabi kwigisha abo bose dufatiye kuri ya migwi twavuga ko eh, ifise intege nke ishobora kugwa muri uwo mutego kugira bamenye amabi afatiye kuri urwo rudandazwa rw'abantu amakuru twabateguriye arabandanya ibiciro byo kwiyunguruza byaduze mu ntara ya bubanza usanga abatwara imiduga bongeye ko nk'amafaranga ibihumbi bibiri cyangwa bitatu ku giciro cyari gisanzwe cyemewe n'amategeko abiyunguruza bamwe bashimye gusibya urugendo bari bafise abandi bakayariha habidoga abo bunguruza abantu n'ibintu basigura ko ari kubera ubukene bw'ibitoro n'inkuru tubaza mugenzi wacu space kahita kabanyana haraheze hafi indwi yose amafaranga yo kwiyunguruza aduze hano mu ntara ya bubanza ku rugero rutandukanye nk’imodoka yo mu bwoko bwa probox iva i hari abashoferi barihisha amafaranga ibihumbi bitandatu ku muntu abandi bakarihisha amafaranga ibihumbi indwi aho ni mu gihe itike yemewe n'amategeko ari amafaranga ibihumbi bine nk'uko abashoferi twaganiriye babivuga bikaboneka ko imodokari ziriko zirakora ari nke cyane mu mabarabara abashoferi bagasigura ko bamwe bamwe bashimye kuzibika kubera babutse igitoro kuva ku isoko yo ku musenyi gushika ibubanza bahora barihisha amafaranga igihumbi n'amajana atanu gushika ku bihumbi bibiri ubu barihisha ibihumbi bitatu kuva ku iranda gushika ibubanza yahora ari igihumbi ubu n'amafaranga ibihumbi bibiri nk'uko twabyiboneye abagomba kwipakiza batari bake basubira inyuma kuko bari bibangikanije itike basanzwe bazi abandi bayariha bidoga batumvikana neza n'abashoferi abashoferi twaganiriye basigura ko amafaranga yo kwiyunguruza yaduze kubera ibitoro byabuze ngo bakoresha ibitoro bagura kuri magendu nabyo ngo bikaba bizimbye cyane ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itandatu amakuru twabateguriye arabandanya gukumigwa mu kibano no kutabandanya amashuri biturutse ku bukene bw'ibikoresho by'ishuri ni zimwe mu ntambamyi zishikira abana bo mu ntara ya Cibitoke bafise ababyeyi bagendana indwara zo mu mutwe Estera yakaduhaye umuhinga yanonosoye ibijyanye n’inyifata avuga ko umwana afise abavyeyi bagendana izo ndwara zo mu mutwe bituma gumana agahinda muri we biturutse kuvyabona n'inkuru tubaza Jean Marie Vianney Ngendakumana kwiga mu wa mbere mandavamo kuko nyine mbayeho nabi ni Ivete nigarura umwigeme w'imyaka cumi n'umunani tumusanze ku mutumba wa kagazi uri muri komine rugombo intara y'ibitoke ahamenyesha ko umubyeyi wiwe dusabe esperance agendana indwara zo mu mutwe amaze kugwara ngo byatumye mu kibano bamukumira bavuga amajambo mabi nyine ko yacu bati byaba byaravuye mu miryango kuko mu miryango wacu nyine batatu nabo bamaze kurwara mu miryango nyine yo kwa mama nyine byaranashyize yahise arakubitwa n'umubyeyi wiwe ibyatumye nawe nyene atangura kumutinya iyindi ntambamyi ikunze gushikira Ivete nigarura ngo nuko n'abasore bamuresha kubera ikibazo cyo ndwara yo mu mutwe ihanze nyina wiwe abahungu nyirakacha bafata nukuri wewe nako two gutwara wameze kuri menyekana gusenga mu rugo wibereye kandi warihanganye mu buzima bwaciye mukaguma ubwibuka ntushaka wikumire ngaho ngasenga nyine nkabwira imana mana uvuma umwana mwanya make ngo basenga vuma ngenda kubaka urugo rw'iwanje Adere Bukuru nyinabo no mwigeme avuga ko ingorane zashikiye mwene wabo kwageze igihe zirarengera uwo mwigeme gushika hataromoka. Umwana harageze yafatinzira nawe aromoka. amusiga muri iyo nzu aravuga ati jyewe ntabwo nzoguma muri iyi nzu mama nta kintu ajya nanjye nta kintu njya nta rasiyo ndonka none noguma nguma muri iyi nzu ndayikore nabo nta buryo bakwese Estera yakaduhaye umuhinga mu bijyanye n'inyifato ashikiriza ko abana bafise abavyeyi bagendana ubumuga bwo mu mutwe ngo niyo bagiye kubaka ngo ntibakunze kubwira abantu bose ivyabashikiye muri kahise kubera ko hari ikintu yashize ibwina bwiwe atashoboye kubwira umuntu n'umwe ashoboye kujya nko kubaka urugo n'akarorero yavuze ku babyeyi bagwaye akumva ko umugabo wiwe azomutwara canke umugore azotwara atamusabikaniriza ingene umubyeyi wiwe yari ameze muri icyo gihe uwo mwana ashobora kuba yiyumvira muri we yarakuze n'icyo ngombwa kuvuga iyo umubyeyi we yahereye iyo yasangukiye ingene byabatwaye umwanya kiriya gihe n'aho yaba yarakize ingene mama we yaciye muri ibyo bihe cyangwa papa wiwe mugabo ntazo bisabikaniriza abantu kuko ni nkuru batagomba yuko babyura uwo muhinga yanonosoye ibijyanye n'inyifato atera kamo abantu bose babana n'abana bafise ababyeyi bagenda n'ubumuga bwo mu mutwe ko bo bitwararika mu kubaba hafi hamwe no kubaremesha tugume muri iyo ntara ya Cibiko ya Cibitoke abatwa bashoboye kwibumbira amatafari bo ku mutumba wacuzwe muri zone Kiramira ni muri komine Rugombo bagiye kuronswa amabati azotangwa n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo gushigikirana ivyo bikaba bishikirizwa na mustanteri wa komine Rugombo amenyesha ko abadafise nguvu, zo kwibumbira matafari ata mabati bazoronswa ubu rero abo batwa bakaba batanguye ico gikorwa cyo gufyatura n'inkuru tubaza Alexi Ndayiragice abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa basanzwe babaka umutumba wacuzwe muri zone kiramira muri komino Gombo bagizwe n'ingo zirenga mirongo itandatu ubu rero bafashe ingingo yo kwibumbira amatafari kugira bashobore kuba mu nzu zisakaje amabati abo bantu rero bari basanzwe baba mu nzu z'ubwatsi ugasanga akazu ko ku metero nka zitatu kuri zibiri habamwo abantu barenga batatu muzanyura komine rugombo manirakiza gilbert asaba abanyagihugu gufasha mu gufyatura amatafari azofasha abantu nikora muri abo batwa cyane cyane abapfakazi n'imfubyi ku bijyanye n'abo batwa amenyesha ko abafise inguvu batazokwifaturira amatafari ko ata bazoronswa ayo nayo ngo akazotangwa n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo gushigikirana mu bitoke Alexis Ndayiragije radio isanganiro turabandanya nano makuru haribonekeza utugozi twinshi mu ibarabara rya bujumbura makamba gushika ku rubibe Burundi buhana n'igihugu cya tanzania tumwe muri utwo tugozi uhasanga abapolisi ahandi utugozi tukaba tubarizwa ko amatagisi ya komine bamwe mu bunguruza abantu bakoresha iyo barabara bakidoga ko biri mu bituma umwanya w'urugendo bamuremure bikanatuma kandi n'ibiturire bitangwa n'inkuru tubaza Moise misago mu miduga yunguruza abantu isanzwe ikorera kuri iryo barabara usanga abanyagihugu bicara ari bane canke batanu ku ntebe usohotse igisagara cya Bujumbura ubona abajeje umutekano mu ibarabara bagenzura ibyangombwa by'imiduga abakonvoyeur ubona basohoka mu miduga bakabonana mu ibanga inyuma y'umwanya muto urugendo rukabandanya abunguruza abantu biduga ko bamara umwanya munini kuri iyo migozi bigatuma umwanya w'urugendo uba muremure ahari imigozi ya komine hamwe umuduga uriha amafaranga ibihumbi biri ahandi igihumbi birashika abakonvoye bagapfumbatisha abakorera ibishikirizwa n'abiyunguruza nubwo badashima kuvugira kuri mikoro zacu abunguruza abantu bavuga ko bangombwa ko batanga amahera kugira urugendo runyaruke kuri ibyo hiyongera ko ibarabara bujumbura rumonge ritameze neza ririko rirasanugwa abarikoresha babona ko ryo rifise amadodane arenga amajana abiri eka nibarabara mutambarana nyanzarake rero burasanurwa nuko wegereje urube Burundi na tanzania imugina bamwe mu bakonvoye basaba abo bunguruje gushyira amahera ibihumbi icumi mu gitabo cy'inzira kandi ko batokwerekana agatabo bita karte jaune gasanzwe kerekanwa ku rubibi urakoze Moize misago tugume mu bumanuko bw'igihugu abana b'imfubyi n'abantu nikora barenga ibihumbi cumi na bibiri bo mu ntara ya bururi bariko barahabwa ibikoresho by'ishure bikaba bifise agaciro k'amafaranga arenga miliyoni jana z'amarundi yegeranijwe uyu mwaka n'amashirahamwe arenga amajana ane akurikiranwa n'ishirahamwe FV abagenzi b'abana muri iyo ntara koloneli leonidas bandenza amaso buramatari w'intara ya bururi yatanguje isekeza ryo gutanga ivyo bikoresho kuri uwa kane agahamagarira abataraja mu mashirahamwe no mu makoperative kuyijukira ngo biteze imbere bafashe n'imfuvyi n'abantu aho nikora n'inkuru tubaza Zeno Nzambimana Ivyo bikoresho by'ishuri biko biratangwa bigizwe n'imyambaro y'ishuri, amakaye, amakaramu n'ibindi bikoresho abanyeshuri bakenera. ibyo bikoresho bikaba bifise agaciro k'amafaranga arenga miliyoni ijana z'amarundi, bikaba biriko bitangwa n'amashirahamwe amajana na mirongo itanu n'ane agwiriyemwo abantu b'abirimizi, akabarukiye mu runani umwana si umwe. Abanywanyi b'abo mashirahamwe nabo ngo bakaba barenga ibihumbi cumi na bitatu mu ntara yose ya Bururi nk'uko vyemezwa na Edouard Niyongeko umuhuzabikorwa mu ishirahamwe FVS abagenzi b'abana. ishami rikorera mu ntara ya Bururi risanzwe rikurikirana ibikorwa by'ayo mashyirahamwe akavuga ko abana bose bariko barafashwa ari bantaho nikora n'imfuvyi barenga ibihumbi cumi na bibiri mu ntara yose ya Bururi Julienne Niyonsaba umwe mu bakenyezi bari hamwe tuzigame imfuvyi ryo ku mutumba muzima muri komine ya Bururi aratubwira ingene babigenza kugira ngo bahave baronka amafaranga yo kugura bikoresho byabo bana mu mwishyamwe turi 40 dutonda kundwi kundwi ku munsi wa kabiri isaha cumi na 12 n'inusu turaziganya umwe wese kubera abantu batangana umutahe w'igihumbi gushika kuri bitanu maduheje kuziganya tukagurana hama tugatanga amafaranga amajyana abiri ku mwana w'imfuvyi canke ntabonekora ama n'ijana y'integabitsa Haranywanye mirongo ine urumva tuce turonka amafaranga y'ibikoresho ibihumbi amajana atatu na mirongo umunani Colonel Rudas Bandenza Maso buramatari w'intara ya Bururi yatanguje icese isekeza ryo gutanga ivyo bikoresho by'ishuri kuri abo bana abantu habonekera n'imfuvyi hari kuri uyu wa kane ku kigwa cikabuye ku mugabo mukuru w'intara ya Bururi arashima cyane ibikorwa by'ayo mashira agasaba n'abandi kwijukira kuja muri mwe nayo mashira hamwe n'amakoperative kugira babandanye bafasha mwe abo bana bongere biteze imbere i Bururi Zenon Zabimana radiyo isanganiro urakoze zeno dusozerera no makuru mu ntara ya kirundo aho abayangayanga bashikirije amakenga ko bagiye kuzokora bahomba hamwe batoduza ibiciro kuko iminsi ibitungwa bizomara mu kato babigaburira bizobasaba uburyo bwinshi ibyo bakaba babishikirije mu nama yo kuri uyu wa kane buramatari w'intara yagiranye n'abajejwe kubaga ibitungwa abajejwe amagara y'ibitungwa abajejwe amagara y'abantu n'inzego z'umutekano mu ntumbero yo kuvuga ingene ibitungwa bigiye kubagwa hisunzwe amategeko banavuze yuko abantu barenga ijana aribo bamaze gutogwa ikiza cya covid cumi n'icyenda kuva mu ntango z'uku kwezi n'inkuru tubaza Abraham Safari muri iyo nama buramatari w'intara ya kirundo yagirishije kuri uyu wa kane ku murwa mukuru w'intara ya kirundo intumbero yari yo gutunganya urucanco rugiye gutangwa ku bitungwa ingene abanyagihugu bagiye gutangura gufungura inyama hamwe n'ingene bagiye kubaga ibitungwa hakurikijwe amategeko aha buramatari wa kirundo akaba yavuze ko atamuntu n'umwe ari kuriwe kubaga igitungwa naho coba iciwe ariko ngo ibitungwa bizobanza vyegeranirizwe hamwe mu kato babanze babis bayisuzume mu kiringo c'indwi yose kugira babone ko atangwara bifise abayangayanga bazoba baguze ibitungwa mu mihana nibo bazokurikirana ingene bizojanwa mu kato baze bongere babigaburire mu kiringo c'indwi yose haciye haboneka ikibazo ku bantu b'abayangayanga aho bavuga ko bazohava bakora bahomba hamwe batokwemererwa kuduza ibiciro vy'inyama amatari akaba yarabakuriye inkoni ku gashitsi ko kibujijwe kuduza ibiciro kubera izo ngingo za yafashwe buramatari albert imana akaba yaboneyeho kwibutsa abitabye iyo nama ko kwirinda ikiza ca covid cumi n'icyenda kuko congeye kwibonekeza mu bice bimwe bimwe by'intara ya kirundo akaba yamenyesheje ko abantu barenga ijana bamaze gutorwa uwo mugera mu kiringo cy'ukwezi turimo mu karere k'ubuvuzi ka vumbi kagizwe n'amakomine ya ntega na vumbi yahamagariye abajejwe amagara y'abantu n'abajejwe intwaro gukorera hamwe mu ntumbero yo kurwanya no kurinda irandagata ry'uwo mugera mu kirundo Abraham Safari ku radio isanganiro Safari urakoze inkuru yo mu kirundo niyo icisozera amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga mwakoze mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira yakoze na Serafina Kizimana yari mu buhinga bw'ivyuma mwese mugira umutaga mwiza